Martxoaren sortzia bilduz, emazteen eskubideen aldeko borroka nazioarteko eguna, azken berriek betiko gai batera eraman naute, abortatzeko eskubidearena. Eskubide hori buruzko hausnarketa bat irakurriz, oartu naiz usu betiko gauza ukana balitz bezala ikusten genuela, zalantzan jarri gabe. Belaunaldi batekoa naiz nun, nahi ezten ardunaldia irreski egelditzen da. Europar emazte xuri gisa, usu privilegioa dela ahantzten dut. Baina abortatzeko eskubidea ezperdina da munduko euskaldean arabera, unibertsala izatetik urrun. Otsailean, Kolombia, Latinoamerikako errialdean zerrendara gehitzen da abortua legestatzeko, Argentinarekin 2008an eta Mexiko 2008a batean. Baina gibilatzen diren beste errialde batzuk bat dira ere bai, Bimila eta hogeita bateko azken irudia adibidez, Poloniako hausitegi konstituzionalak fetuaren malformazio larriarekin abortua debekatu zuenean. Frantses estatuak azkenean onartu du otsailaren ogoita iruan abortuaren legezko iraupena ordonaldiko ama bi astetik ama lau astera luzatzeko lege proposamena neurri berrien artean, hausnarketa EPA kendu eta emaginak abortu kirurgikoak egiten alko dituzte ospitaleetan. Emazte asko rentzat garaipena, zalantzarik gabe, baina ez zailtasunik gabe, badakigulako neurri berri hauen lortzeko, bi urteko itxan izan dela lege proposionamenaren ondotik. Eta oposizioa oraindik ere azkar da. Horroita raziz eskubide hori, beste guziak bezara emazteen gorputzaren askapenari dako kionez, sekulan ez dela betiko irabazia. Euskuin muturaren gorakadarekin non nahi eta frantses lehendakari lasterketarekin agarroak dira emazten eskubideei buruzko neurrien proposamenak edota diaxaten duten indarkieriaren aurka. Ahots kontserbadore eta misoginoek leku handia dute bestalde aukera feminista guti eskainiz. Horri begira, Andreak ideak joan den astean aipatu zuenari nahi nioan oiartzuna eman, martxoaren sortziko borroka egunanen aldaketa aipatuz eta bere mistifikazioa emazten oskapak izun gisa. Borroka feministaren despolitizazioak eta kapitalizazioak urte osorako borroka egiteko modua berraztertzera behartzen gaitu. Aipatua nuen azaroaren hogeita bostaren kari, emazteen kontrako indarkeriaren aurkako nazioarteko eguna dela eta, egun mota honen garantzia simbolikoa dela. Baina itor dezagun. Egun hauek gero eta gehiago zepoa bihurtzen ari dira, gainerako denboran gure lasaitzeko. Itzuri gaite zen errak dilkatasun gehiagora gure borroka antikapitalista eta queer feministan, Urtean zehar, emaztei eiskaitzen zaizkien egun bakanak gainditzeko eta egunero kapitalismoaren eta patriarkatuaren aurkako borroka egiteko.